Բարև հայրենակիցներ։ Այսօր փետրվարի 23-ն է Հայրենյաց պաշտպանի օրը։ Շնորհավորում ենք բոլոր քաջարի զինվորներին մաղթում, ուշ, տոկունություն եւ անկոտրուն կամք։ Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Thank you Այսօր հայրենյաց պաշտպանի օրն է թեմայի շուրջ մեր աշխատակից Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենյաց պաշտպան կազմակերպության Մարտունու մասնաճյուղի նախագահ Գևորգ Սարգսյանի եւ անդամ Արտակ Մկրչյանի հետ։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից ներկայացնելու է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Արցախի հանրապետությունում հայրենյաց պաշտպանի օրվա արդիվ մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կցանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Հայրենած պաշտպանի օրն այսօր նշում ենք ազատ ու անկաշկանդ առանց հետապնդումների ու ազատազրկումների։ Առաջին անգամ պաշտպան հայրենյաց ազատագրական հեղափոխական կազմակերպությունը հայ իրականության մեջ հիմնադրվել է Կարինում 1881 թվականին Խաչատուր Գերեքցյանի նախաձեռնությամբ։ Նպատակն էր հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանության կազմակերպումը եւ սեփական ուժերով Հայաստանի անկախության վերականգնումը, իսկ բուն նպատակները չբացահայտելու համար պաշտոնապես գործում էր երկրագործական ընկերություն անունով։ Գազམ་ակերպության ղեկավարությունն իրականացնում էր Գերագույն խորհուրդը։ Անդամներն էին մտավորականներ, արհեստավորներ, երկրագործներ, կազմված էր տասնյակների համակարգով։ Գազམ་ակերպությունը հովանավորում էր Կարինի հոգևոր առաջնորդ Մաղաքիա Օրմանյանը, Կազմակերպությունն ուներ տպագրական սարք, որով տպագրում եւ տարածում էր հայրենասիրական կոչեր, անդամակցության տոմսեր։ Պաշտպան հայրենյացն իր մասնաճյուղերներ բացել Արեմտյան Հայաստանի մեծ մասում, որը կազմակերպելու գործում ստացել է Մկրտիչ Խրիմյանի, ապագայում Խրիմյան Հայրիկ եւ լրագրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Գրիգոր Արծրունու աջակցությունը։ 1882-ին ոստիկանությունը հայտնաբերել է կազմակերպությունը ձերբակալել շատերին, ոմանց հաջողվել է խուսափել գաղտնիության շնորհիվ։ 1883 թվականին տեղի է ունեցել դատը՝ հայերի առաջին քաղաքական դատավարությունն Օսմանյան կայսրությունում։ Հիմնադիր անդամները դատապարտվել են 5-ից 15 տարվա բանտարկության։ Նրանց մեծ մասը 1884 թվականին ներում է ստացել։ Այսօր բարեբախտաբար մեր երկրում հարկադրված չենք հայրենասիրական գործնեություն ու քողարկել այլ անվան տակ, զգուշանալ հակառակորդի ոստիկանության հետապնդումներից եւ բացահայտումներից, հանիրավի դատավարություններից։ Մեր հայրենյաց պաշտպանները հպարտ են հայտարարել, որ իրենք ժառանգորդ են հայրենասեր նախնիների։ Մինչդեռ աշխարհում առաջին ցեղասպանությունն իրականացրած կայսրության իրավահաջորդը մի դեպքում խուսափելու համար պատասխանատվությունից պաշտոնապես ժխտում է, որ ինքն իրավահաջորդն է իր բիրտ նախորդի, մի դեպքում աշխարհի գերտերություններից մեկին հանդգնաբար հիշեցնում է Օսմանյան ապտակի մասին։ Այդ ապտակին ապտակով պատասխանելու ժամանակները վաղուց հասել են իրենց լրմանը։ Մեր հայրենյաց պաշտպանները սեփական երկիրը պաշտպանելու եւ կոռուսիալ հատվածներն ազատագրելու հավատամքն են ворթեգրել։ Այս եւ թեմային վերաբերող այլ հարցերի շուրջ է մեր զրույցը Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենյաց պաշտպան կազմակերպության Մարտունու մասնաճյուղի նախագահ Գևորգ Սարգսյանի եւ նույն կազմակերպության անդամ Արտակ Մկրտչյանի հետ։ Նախ շնորհավորում եմ այսօր հայրենիաց պաշտպանի տոնն է, մաղթում եմ ձեզ, որ ձեր հայրենիքը սիրելով կարողանաք նաև ազատագրել մեր պատմական հայրենիքը։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր իմ հայրենակիցներին, ողջ հայ ժողովրդին, քանի որ հայրենիաց պաշտպանը ոչ թե միայն դիրքում կանգնած զինվորը, հայրենիաց պաշտպանը ոչ թե միայն իր պարտականությունը կատարած արդեն մարդը, ով պատրաստ է յուրաքանչյուր պահի գնալ սաման կամ թեկուզ հենց իր բնակավայրից պայ պայքարել ճշնամու դեմ հայրենաս պաշտպանել ողջ հայ ժողովուրդը, սկսած Խոշաբի ճակատամարտից մինչև այսօր։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլորիս, քանի որ այսօր բոլորիս տոնն է եւ ամեն մեկս կատարում ենք մեր աշխատանքը։ Այսօր զինվորը հսկում եմ իր հայրենիքի սահմանները, մենք թիկունքում եւ զինվորի կողքին ենք եւ մեր աշխատանքն ենք կատարում։ Ինչու սկսեցի պատմական հայրենիք ազատագրելուց, ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք նժդեհի բարերով։ Ներկայիս Հայաստանը կազմում է հազիվ 1/12-ը մեր պատմական հայրենիքի։ Դա հայրենիք չէ, այլ հայրենի անկյուն։ Արդյոք հանգիստ քնելու իրավունք ունի հայրենյաց պաշտպանը այդ անկյունում, եթե նույնիսկ այդ անկյունը խաղաղ ու անվտանգ է։ Իհարկե մենք այսօր ժառանգորդն ենք մեր պատմական հայրենիքի։ Այն, ինչ ժամանակի ընթացքում ստեղծվել է եւ փորձել է փոխանցվելու մեզ, մենք իրավունք չունենք կորցնելու parzapes։ Եթե այսօր մենք խոսում ենք Տիգրան Մեծից, եթե այսօր մենք խոսում ենք այն քաղաքակրթությունից, որը մեզ համար որպես ժառանգություն ամեն ինչ հայրեն թողել մեր հզորագույն նկարները այսօր մենք դրանք չունենք, իրոք ափսոսալու տեղ ունենք։ Սակայն մի քիչ այս հարցին պետք է նրբորեն մոտենալ։ Պետք է վստահ լինես, անպայման չէ, որ դու քո տարածքը, քո ինչ ունես, չունես, դու զենքով ետբերես։ Պետք է ճշգրիտ, խելամիտ, արդար պետություն ստեղծել, ժողովուրդ ստեղծել, միասնականության շնորհիվ առաջ գնալ։ Այս խոսքերը պետք է անպայման նշեմ, երբ Մոնտե Մելքոնյանին հարցնում էին, թե երբ է վերջանալու այս կռիվը 93 թվականի վերջերին նա ասաց, որ այս կռիվը շատ ուշ է վերջանալու։ Իսկ երբ նա դժգոհություն հայտնեցին, նա ցիցաղով նորից հարցրեց. «Դուք ո՞ր կռիվը նկատի ունեք», երբ նրան ասացին, թե ուրիշ էլ ինչ կռիվ կա։ Իհարկե Արցախին պատերազմը ամբողջովին պատասխանեց, որ Արցախի պատերազմը ընդամենը 1-2 տարի կարող է ձգվել, իսկ մենք դեռ Արևմտյան Հայաստան ունենք, մենք դեռ Ջավախք ունենք, մենք դեռ պատմական Հայաստան ունենք։ Երբ նրա վրա ծիծաղեցին, նա նորից նրբորեն պատասխանեց, որ Թուրքիան ալ այն հզոր խոշոր պետությունը չէ, որը անկործանելի է։ Նրանց հողում բնակվում են տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, քրդեր, որոնք նրանց հետ միշտ եղել են գժտությունների մեջ եւ ներքին խայծը գցելով այդ երկրի մեջ հնարավոր է այդ մեծ պետությունը նույնպես կործանել։ Երբ նորից չհավատացին մարդիկ նրան նա իսկույն օրինակ բերեց սովետական միությունը, որը եղել է շատ մեծ պետություն, բայց որը նույնպես վաղ չունեցավ տարածքի, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, ես թվում է 88 թվին մեր ծնողների համար երազանք էր եւ նրանք դարձին նպատակ եւ այդ նպատակը իրագործեցին, ազատագրեցին Արցախը եւ այժմ մենք ապրում ենք ազատ ու անկախ Արցախում։ Ուզում եմ դարձյալ դիմեմ Նժդեհին, որն ասում է. «Մի ժողովուրդ, որ իրեն պետք եղած ուժերն իրենից դուրս է փնտրում, գուրորեն իր պարտությունն ու անկումն է նախապատրաստում»։ Այսինքն մենք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ շարունակ չէինք հավատում մեր ուժերին, բայց մենք burzering հույսը դնել մի ժողովրդի վրա նշանակում է չհավատալ սեփական ուժերին։ Մենք այս պատմության դառը դասերը շատ ենք քաղել, թե Իսրայել օրո փնտրտուքները եվրոպական եւ տարբեր պետություններում թե Խրիմյան հայրիկի թղթե շերեփը եւ թե հենց վերջերս ապրիլյան պատերազմում հենց մեր ռազմական գործընկերոջը ինչպես իրենք են անվանում Ռուսաստանի կողմից այդ քաղաքականությունը երբ հարցրեցին ռուսներին թե ինչու եք զենք վաճառում Հայաստանի ճշնամուն նա պատասխանեց որ դա ընդհանրապես է բիզնեսը։ Հույսը ուժեղ մարդը կարծում եմ, որ պետք է միայն դնի իր վրա։ Ուժեղ մարդ ասելով նկատի ունեմ նաև ուժեղ պետությունը։ Եթե դու սկսում ես ինչ որ հույսի թեկոզ նշույլներ փայփայել, դա նշանակում է, որ դու արդեն ուժեղ չես։ Պապելյան պատերազմը մեր ցույց տվեց, որ մենք թույլ չենք եւ մենք բոլորից ուժեղ ենք, միասնական ենք։ Իստում է չպետք է կախում ունենանք որևէ այլ պետությունից, պետք է համագործակցել այլ պետությունների հետ, դառնալ գործընկերներ, ռազմական տեսանկյունից։ Բայց եթե պաշտպանում ես քո հայրենիքը, դու պետք է արդեն հույսը դնես քո ուժի, քո հզորության վրա։ Տղաներ ապրիլյան պատերազմի լուրը դուք հազար անգամից անից լավ գիտեք, բաղ ջրի անմիջական ներկորցությունն ունեցավ կրակի վրա։ Սակայն այն միայն հանդարտեցրեց կրակը, բայց չհանգցրեց հանգեցրեց, հանդարտեցրեց ոչ թե խորքը, այլ մակերեսը։ Ասել է, թե պատերազմը դեռ չի դադարել եւ հայրենյաց պաշտպանը միշտ պետք է զգոն լինի։ Իմ խոսքը սկսեցի հենց խոշաբիճակատամարտից։ Ուզում եմ մտովի թերթենք պատմության բոլոր էջերը, այնինչ մեզ հայտնի մեր ժողովրդի պատմությունից։ Մենք միշտ եղել ենք պայքարի մեջ, միշտ եղել ենք շրջապատված ճշնամիներով։ Արդեն մոտ 5000-ամյակ է անցել եւ այդ շրջապատված ճշնամիներից շատերը արդեն չկան։ Հիմա ակնհայտ է, լինելու են կամ մենք, կամ Ադրբեջանը։ Կարծում եմ 5000 տարվա դասը չի կարող պատմության երեսից ջնջվել, երկրագնդի երեսից ջնջվել եւ արդեն ակն անհայտ է թե ով կողքին է լինելու։ Շարունակելով Գևորգին ասեմ, որ մենք տարերի հազարամյակների ընթացքում միշտ գործնում էինք տարածք, սակայն 88 թվականից սկսած արդեն մենք ինչ որ թեկուս քիչ, բայց արդեն սկսեցինք ազատագրել մեր հողերը եւ դա կլինի շարունակական։ Թեկուս մենք թվով քիչ էինք, բայց մեր ոգին այնքան բարձր էր, որ մենք կարողացանք ազատագրել Շուշին, մեր պատմական հայրենիքի մի շարք շրջաններ եւս Արտակ քիչ առաջ խոսեցիք ձեր ծնողների երազանքի մասին, որը նպատակ դարձավ։ Այդ երազանքը անկախության երազանքն էր։ Ինչ եք կարծում, մեր անկախությունը, մեր ազատությունը, մեր երազանքի անկախությունն էր, մեր ծնողների ավելի ճիշտ։ Հնարավոր է իմ պատասխանը մի քիչ համեստ հնչի, բայց չէի համաձայնի, որ այս ազատությունն ու անկախությունը մեռն այնքան ժամանակ, միջև որ իմ շուրջը հավաքված բոլոր մարդիկ նույնպես այդպես չմտածեին։ Կարծում եմ, սա այն չէ, ինչ մենք ունենք։ Իհարկե, քիչ չունենք այս ազատությունը, չպետք է մենք կորցնենք, պետք է պահպանենք եւ մտածենք ավելի ընդարձակելու մասին ընդարձակելով նաև եթե մենք գոնե չհասնենք մեր գալիք սերունդը նույնպես ծնողների գործը շարունակելով հասնի գոնե մեր նպատակին Գևորգ եւ Արտակ ինձ թվում է մեր անկախությունը, մեր ազատությունը, որքան էլ որ մեզ ողքեվորում է, շարունակում է մնալ դեռևս շատ փխրուն եւ շատ զգայուն։ Այդ մասին փաստեց նաեւ ապրիլյան պատերազմը։ Այո, իսկապես ժամանակ է պետք։ Մենք ավելացնում ենք, ծառեր ենք տնկում, շենքեր ենք կառուցում։ Դա նշանակում է, որ մեր հույսը այնքան մեծ է, որ ծառը որ տնկում ենք, սպասում ենք, որ ծառը բերք կտա, բերք պիտի հավաքենք, շենքը կառուցում ենք, պիտի ապրենք, մենք մեր երեխաները պիտի ապրեն։ Այսինքն մեր ծառն էլ անկախության կարիք ունի, մեր ծառն էլ պիտի անկախություն ձեռք բերի։ Պաուլո Կոելոյի Ալքիմիկ գրքում մի արտահայտություն շատ է բնորոշ այս հարցին, երբ ասում է յուրաքանչյուր մարդ պետք է իմանա, որ ինքն է այս պատմությունը պատմության գլխավոր հերոսը։ Եթե մեր ժողովուրդը բոլորը իրենց տնեն հենց մեր պատմության գլխավոր հերոսի տեղում կարծում եմ, որ այս երկրի անկախության փխրունությունն ու զգայունությունը գնալով ել ավելի կամարանա, ել ավելի կամարապնդվի եւ ել ավելի անբեկանալի կլինի։ Տղաներ եւ ուզում եմ նորից անդրադառնանք մեր հայրենիաց պաշտպաններին, մեր երիտասարդներին։ Հիրավի մենք ունենք առողջ, խելացի, հայրենասեր, սկզբունքային երիտասարդներ, միևնույն ժամանակ ունենք հակասական անհատական, անտարբեր, ինքներեն շղթող, անհեռանկար մի երիտասարդություն։ Ունենք ծայրահեղ իրավիճակներում շատ արագ կողմնորոշվող երիտասարդություն եւ ունենք նաեւ ապակողմնորոշվող երիտասարդություն։ Այս ծերունդը, ձեր հայրերը, ձեր եղբայրները ազատագրեցին հայրենիքը։ Դրանք նույն հայրենյաց պաշտպաններն են, որոնց գործը դուք եք շարունակում եւ դուք նույնպես կարողացաք սահմանից հետ մղել թշնամուն եւ նույնը կարծում եմ պիտի անեն նաեւ ձեր զավակները։ Հայրենասիրական դասի հայրենասիրական եւ հայրենադիրական զգացումների մասին եմ ուզում ընդգծեք մեր երկիրը եւ միակ երկիրն է որ ինչքան էլ դժգոհ լինես այս երկրից ինչքան էլ ամեն ինչից դժգոհ լինես վտանգի պայմիշտ համախմբող երկիր է Կարծում եմ, ապա կողմնորոշվող երիտասարդությունը վտանգի պահին մեզ բնորոշ չէ։ Ով ապրում է Արցախում, կարելի է նշել, որ իրանք հայրենաս պաշտպաններ են եւ ապելյան պատերազմի ժամանակ տեսանք թե երիտասարդությունը, թե ընդհանուր Արցախ, Հայաստան, թե Սփյուռքը միավորվեց ու պայքարեց Արցախի ազատության ու անկախության հետագա շարունակման համար։ Իսկ եթե եղել են մարդիկ, ովքեր ապա կողմնորոշվել են, էական ազդեցություն չի ունեցել ընդհանուր գործնեության վրա եւ բարեբախտաբար մեր հայրենիքի պաշտպանների այնպիսի ոգի ունեն, որ կարծես թե մեկ մարդու ոգին 4-ի 5-ի փոխարեն կարող է կրվել եւ այդ իսկ պատճառով թեկուզ ասում են որ իսլամին թվականակով գերազանցում է մեզ, բայց մենք որ այդ ոգին հաշվարկում ենք, իրենց գերազանցում ենք։ Այսօր հայրենաց պաշտպանը միայն հայրենիքի պաշտպանը չէ։ Այսօր հայրենաց պաշտպանը է յուրաքանչյուր արցախցին, ով իր երկրում տնտեսություն է զարգացնում, ով իր երկրում գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, ով լավ բժիշկ է, ով լավ կոշ կոշկակար է, լավ բանաստեղծ է, լավ արվեստագետ է։ Ուզում եմ առիթը օգտագործելով եւս մեկ անգամ շնորհավորել բոլորիս հայնաց պաշտպանյոր վակապակցությամբ։ Իմ հայրենակիցներին մաղթում եմ ապրեն խաղ երկնքի տակ, պատերազմ չտեսնեն, միշտ լինեն առողջ, միշտ իրենց ոգին բարձր լինի եւ ամեն ինչի պատրաստ հանուն հայրենիքի։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այժմ լսեք մշակութային լուրեր ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ամերիկաբնակ երկիչ Հարութ Փամբուկչյանը ցախ Հարութը շուտով հանրությանը կներկայացնի իր նոր տեսահոլովակը, որի ռեժիսորը երկչի հայաստանյան պրոդյուսեր Խաչիկ Եղոյանն է։ Երկն առաջին անգամ երկիչը կատարել է 2017 թվականի մայիսի 20-ին Երևանում կայացած մենահամերգի ժամանակ, նվիրելով այն կնոջ Ռուզաննա Փամբուկչյանի հիշատակին։ Տեսահոլովակը նկարահանվել է օրերս եւ այժմ այն մոնտաժման փուլում է։ Երկի հեղինակը Կապանցի Գագիկ Գրիգորյանն է, կոչվում է Ես առանց քեզ։ Տարիներ շարունակ այս կատարումը համացանցում է եղել հենց Գագիկի կատարման, բայց բոլորը կարծում էին, թե Հարութն է երգում։ Կարելի է ասել, ժողովուրդը պահանջեց ու հասավ նրան, որ դա իրականություն դառնա։ Նախորդ տարի մարզահամերգային համալիրում իմ կյանքը խորագրով մենահամերգի ժամանակ անակնկալ պատրաստեցինք եւ առաջին անգամ երգը հնչեց Հարութ Փամբուկչյանի կատարմամբ։ Շատ հուզական կատարում էր 10000 հանդիսատեսի արչեւ ձախ Հարութն այս երգն արտասվելով էր երգում։ Հետևաբար, երբ որոշեցինք տեսել սլովակ նկարահանել, այն նվիրեցինք Ռուզաննա Փամբուկչյանի հիշատակին, ասաց Խաչիկ Եղոյանը։ Երեք տեղի ունեցավ դեպի Եվրատեսիլ նախագծի երկրորդ կիսաեզրափակիչ համերգը, որի ընթացքում 10 մասնակից Սևակ Խանաղյանը Կամիլը, Հասմիկ Շիրոյանը, Մարիա Սիկրետը, Արման Մեսրոպյանը, Սուրեն Պողոսյանը, Ամալիա Մարկարյանը, Ալտերնատիվը, Տյոմը եւ Մարիամը մրցեց եզրափակիչի ուղեգրի համար։ Ժյուրիի եւ հերոստատիտողի քվեարկության արդյունքում եզրափակիչ անցան հետեւյալ 5 մասնակիցները՝ Սևակ Խանաղյան, Ամալիա Մարկարյան, Կամիլ, Մարիամ եւ Հասմիկ Շիրոյան։ Մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչը տեղի է ունեցել փետրվարի 19-ին, որում հաղթող են ճանաչվել Մհերը, Ռոբերտ Քոլոյանը, Գևորգ Հարությունյանը, Լուսինե Մարդանյանը եւ Նեմրա Բենդը։ Դեպի Եվրատեսիլ եզրափակիչը կկայանա փետրվարի 25-ին։ Ամերիկացի դերասան Մարկ Հեմիլը, ով առավել հայտնի է աստղային պատերազմներ ֆիլմաշարում Լյուկ Սքայու քոյորերի դերում անվանական աստղի է արժանացել հոլիվուդյան парքի ծառուղում։ Աստղի բացման հանդիսավոր արարողությունը կկայանա մարտի 8-ին, դերասանը կդառնա թվով 2630-րդ աստղի դափնեկիրը։ Ակնկալվում է, որ հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա կգտնվեն ռեժիսոր Ջորջ Լուկասը եւ դերասան Հարիսոն Ֆորդը։ Աստղային պատերազմներ ֆիլմաշարից բացի հիմնելը նկարահանվում է հերոստատեսային նախագծերում եւ անիմացիոն կերպար աշտարներ է հնչյունավորում։ Մեքսիկացի ռեժիսոր Գիլերմո Դել Տորոն արձագանքել է իր ջրի ձևը ֆիլմի շուրջ գրագողության մեղադրանքներին։ Հիշեցնենք, որ ամերիկացի դրամատուրգ Փոլ Զինդելի որդին դատի է տվել ջրի ձևը ֆիլմի ստեղծողներին, մեղադրելով նրանց հեղինակային իրավունքները խախտելու համար։ Զինդելի որդի Դեվիդի Պնդմամբ Դել Տորոյի ֆիլմը հիմնված է իր հոր թույլ տուր ինձ լքել, լսել քո շշուկը պիեսի վրա, որը գրվել է 1969 թվականին։ Փաստաթղթի համաձայն հայցվորները պահանջում են փոխհատուցել բոլոր իրավական ծախսերն ու անօրինական գործողությունների արդյունքում ստացված եկամուտը։ Fox Searchlight կինոընկերությունը հերքել է ամերիկացի դրամատուրգի որդու մեղադրանքները, անհիմն անվանելով դրանք։ Ռեժիսորի խոսքով ինքը չի կարդացել ու չի տեսել այդ պիեսը։ Ես երբեք չեմ լսել այդ պիեսի մասին, ջերի ձևը ստեղծելուց առաջ եւ իմ համահեղինակներից ոչ մեկը ոչ մի անգամ չի հիշատակել այն, ասել է Դել Տորոն։ Նա նշել է, որ ինքը արդեն 25 տարի աշխատում է կինոարդյունաբերության մեջ եւ իր հեղինակությունն անթերի է։ Ես միշտ ստիպված խոսել եմ այն մասին, թե ինչն է ազդեցություն գործել իմ արվեստի վրա, եզրափակել է Դել Տորոն։ Ջրի ձևը ֆիլմը առաջադրվել է Օսկար մրցանակաբաշխության 13 անվանակարգում։ Դրանից բացի ԱՄՆ պրոդյուսերների Գիլիդան տարվա լավագույն ֆիլմ է ճանաչել Ջրի ձևը ֆիլմը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ մարտվել մեր թեկուզ միտի սողը այդ երկիրը տեսնենք Հեյ վատված է մուտ ամբեր ծրվեք քանի դրուշ է Հայ ամրացած բազուկը արդենները չգիտե Հեյ կուտակված է մուտ ամբեր ծրվեք քանի դրուշ է Հայ ամրացած բազուկը I am Մերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթիից Սուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Արցախի հանրապետությունում հայրենյաց պաշտպանի օրվա արդիվ մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Փետրվարի 23-ին հայրենիաց պաշտպանի օրը նշելու խորհրդային տարիներից եկող ավանդույթը չնայած միանշանակ չի ընկալվում մեզանում, այնուամենայնիվ տարվա բոլոր օրերին հայրենիաց պաշտպանի խորհուրդն արժևորելը, կարևորելը Արցախում կենսակերպ է։ Այստեղ ազգն է զինվոր ու բանակ եւ բոլորն են հայրենիաց պաշտպան։ Հանրապետությունում հայրենաց պաշտպանի օրվա արդիվ մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում։ Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենաց պաշտպան երիտասարդական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները օրը կնշեն զինվորների հետ։ Հայրենաց պաշտպանի վարչության անդամ Արսեն Շիրինյանը ներկայացրեց այն միջոցառումները, որոնք նախատեսվում են պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Մենք մեր երիտասարդներով որոշել ենք գնալ զորամաս, այնտեղ կազմակերպել համերգային ծրագիր զինվորների համար։ Մենք մեր երիտասարդ կազմով ուզում ենք ծանոթանալ զորամասի առօրյային, զորամասի տեխնիկային, այնուհետև կճաշենք եւ կվերադառնանք։ Տոնը ինչ խորհուրդ ունի ձեր կազմակերպության համար։ Այդքան էլ չենք մատնանշում տոնը, կոնկրետ այս տոնը, որը հայկական բանակի հետ այդքան էլ չեմ կապում, որովհետև հայկական բանակի հայրենիաց պաշտպանի օրը դա հունվարի 28-ն է։ Ստացվել է այնպես, որ այսօր են գնում այդ ծրամասը։ Ուղղակի Արցախում այնպես է, որ հայրենիաց պաշտպանը առանձնահատուկ խորհուրդ ունի, այսինքն պարտադիր չէ բանակի հետ կապված լինի, այլ ընդհանրապես արցախցիները բոլորն էլ հայրենիաց պաշտպաններ են։ Իհարկե Արցախում ապրող յուրաքանչյուր հայորդի հայրենիաց պաշտպանա։ Մենք ոչ թե երկու տարով ենք ծառայում Ղարաբաղիում, այլ միջև մեր կյանքի վերջ մենք պաշտպանում ենք մեր հողը եւ դրանովից կպարտն ենք զգում ես։ Տոնի արթևիշ կբարեմաղթեք բոլոր հայրենիաց պաշտպաններին։ Մաղթում եմ տոկունություն, ուժ, խիզախություն եւ միշտ պատասխանատվության զգացում ունենան, որովհետեւ իրենց ձեռքերում է ամեն ինչ։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական ու պրոֆեսորադասախոսական կազմը նույնպես զինվորների օրը տոնական դարձնելու նախաձեռնություն է ցուցաբերել։ Մայր բուհում բանակի հետ նրա հոգսերով ապրելն առօրյա է։ Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության բաժնի պետ Զարինե Սարաջյանի հաղորդմամբ զորամասերից մեկում կկազմակերպվեն տոնական համերգ եւ դասախոսություններ։ Հայրենյաց պաշտպանի օրը տոն է բոլորիս համար, ոչ միայն զինծառայողների, այլև հայ ժողովրդի համար։ Այն բոլորիս կողմից սիրելի տոներից մեկն է, եւ պատահական չէ, որ այսօրը մենք համասարանականներս ուզում ենք զինվորի կողքին լինել, ինչպես մի առիթով նախագահ Բակո Սահակյանն է ասել, Արցախում ապրող յուրաքանչյուր հայ հայրենյաց պաշտպան է։ Իսկապես այս սկզբունքով ենք առաջնորդվում յուրաքանչյուրս Արցախում ապրող յուրաքանչյուր ոք, եւ այս տոնը այսօր համախմբել է ամբողջ համասարանականերին, թե ուսանող եւ թե դասախոս, եւ մեծ կազմով գնում ենք նշելու հայրենյաց պաշտպանի օրը։ Համասարանի տարբեր ֆակուլտետների դասախոսներ կմտնեն զորամասի տարբեր ստորաբաժանումներ, հանդիպումներ կունենան զինվորականության հետ, հանդես կգան դասախոսություններով, օրը կարժևորեն մեր բանակաշինության անցած ճանապարհը ձեռբերումների մասին կխոսվի։ Մեկ անգամ եւս կարժևոր կառուցվի հայ զինվորի սխրանքը, թեպետ մենք ամեն օր ենք գնահատում եւ գիտակցում նրանց գործունեության կարեւորությունը, այսօր տարածաշրջանում խաղաղություն պարտադրողը հայ զինվորն է, սա փաստ է բոլորիս համար։ Եվ այսօր տոնական մեծ համերգը տեղի կունենա նաեւ Զորամասում, մեր համասարանի ուսանողների ջանքերով։ Օրը կդարձնենք տոն մեր զինվորների համար, մեր սրտի խոսքը, բարեմաղթանքը կուղենք հայ զինվորին։ Երրորդ կուրսի ուսանողուհի մասնագիտությամբ լրագրող Վալենտինա Գրիգորյանը նկատում է, որ յուրաքանչյուր արցախցի հայրենյաց պաշտպանի առաքելություն ունի։ Այսօր հայրենաց պաշտպանի օրն է, փետրվարի 23-ը եւ բոլորիս դրամատրությունը այդ պատճառով բարձր է։ Շատերը օրվա խորհուրդը ուղակի են ընդունում որպես փետրվարի 23 տղաներին նվեր առնելու, շնորհավորելու օր, սակայն այն ուղակի օր չէ, այն իսկապես մեր բոլորի օրն է, քանզի յուրաքանչյուր ոգ, յուրաքանչյուր բնակիչ, թե լինի ծայրամաս, թե լինի կենտրոնական հատված, բոլորը պաշտպան է, քանզի պաշտպանում է իր տունը, իր ընտանիքը, իր հայրենիքը։ Ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս եւ աղջիկներին եւ տղաներին, մեր զինվորներին, որոնք այս դժվար պայմաններում կարողանում են մեզ պաշտպանել եւ մենք միշտ նրանց հետ ենք։ Մի հետաքրքիր միտք ասեցիք, որ յուրաքանչյուրն իր գործով հենց հայրենիքի պաշտպան է։ Ուզում եմ ասել, որ եթե դու ուսուցիչ ես, կրթելով աշակերտներին, ուսանողներին, դու այդ գործով կարողանում ես պաշտպանել քո երկիրը։ Վաղը մյուս օրը այդ ուսանողները, աշակերտները լինելու են կրթված հենց քո շնորհիվ, այսինքն կարողանալու են քո երկիրը պաշտպանել իրենց գիտելիքներով եւ կրթվածությամբ։ Նույնպես գյուղատնտեսը, բժիշկը, բանվորը, բոլորը, բոլոր բոլորը նույնիսկ այն սովորական պատշարը, պատը շարելով եւ շենքը կառուցելով պաշտպանում է իր ժողովրդին անօթևանությունից։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Եթերում խաչ մերուկն է տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Apple-ը պատրաստվում է նոր սերնդի AirPods անլար ականջակալների առաջիկա թողարկումը, հաղորդում է Ferran։ AirPods-ի երկրորդ սերունդը նախատեսվում է 2018-ին։ Մոդելը նոր անլար չիպ կունենա եւ թույլ կտա ձայնային օգնականին բարև Siri-ին կոչով ակտիվացնել։ B288 անվանումով ականջակալները հագեցած կլինեն Apple-ի կողմից մշակված անլար չիպով Bluetooth-ի կառավարման համար։ Երրորդ սերունդն ակնկալվում է 2019-ին։ Այն ջրի կաթիլների եւ անձրևի ազդեցությունից պաշտպանություն կունենա։ Շվեդիայի ծրագրավորողները մշակում են տեխնոլոգիա, որը մարդկանց թույլ կտա, այսպես ասած, շփվել իրենց մահացած հարազատների եւ ծանոթների հետ, հաղորդում է Դայգենը։ Սկզբում մենք ստեղծել ենք խոսքային ծրագիր, որը հուղարկավորության կազմակերպման հետ կապված պատասխանում է մեր հաճախորդների հարցերին։ Դայգենին պատմել է Ստոկհոլմի Ֆենիքս թաղման բյուրոյի ցանցի ղեկավար Շարլոտա Ռունիսը։ Դա մեզ դրթեց այն գաղափարին, որը մենք անվանում ենք մարդու էլեկտրոնային կրկնօրինակ՝ ռոբոտի, որը կխոսի հանգուցյալի ձայնի նման ձայնով։ Առաջին աշխատանքային նմուշների համար թաղման գործակալությունը ծրագրավորողների հետ համատեղ փնտրում է 10 կամավորների, որոնց ձայները կձայնագրվեն եւ կմշակվեն ծրագրի կողմից, որ เป զի մահից հետո նորից հնչեն։ Նշվում է, որ մարդու էլեկտրոնային կրկնօրինակը կարող է པարզ կենցաղային զրույցներ անցկացնել։ Ընդ որում Ռունիսը պարզաբանում է, որ ռոբոտը չի կարող ինչ-որ նոր բանի մասին հարցին պատասխանել, քանի որ ծրագրում նախատեսված չէ տվյալների թարմացումը։ Շվեդիայի ծրագրավորողները ծրագիրը չեն սահմանափակում միայն խոսքային ծրագրի ստեղծմամբ, որը կարող է նմանակել հանգուցյալի հետ զրույցը։ Նրանց հաջորդ քայլը կլինի այնպիսի ռոբոտի ստեղծումը, որը տեսողականորեն կկրկնօրինակի մարդուն։ Facebook սոցցանցում այժմ կարելի է կիրառել GLTF 2.0 ձևաչափը, ինչը հնարավորություն կտա օգտատերերին 3D դե օբյեկտներ հրապարակել։ Այս մասին ասվում է ընկերության պաշտոնական կայքում։ Վերջերս մենք 3D հրապարակումներ ենք ակտիվացրել, որը թույլ կտա մարդկանց բոլոր կողմից տեսնել օբյեկտը, ասվում է կայքում։ Նշվում է, որ 3D դե օբյեկտը նաև անմիջապես արձագանքում է դիպչելու դեպքում։ Աղբյուրի հաղորդմամբ սոցցանցի օգտատերերը կկարողանան պատտել պատկերը մկնիկի ձախ կոճակով կամ մատներով։ Ռոբոտաշինության ոլորտում մասնագիտացած Boston Dynamics ամերիկյան ինժեներական ընկերության աշխատակիցները փորձարկել են Stop Mini կոչվող շան տեսքով ռոբոտի համառություն։ Փորձարկումները ցուցադրող տեսանյութը հրապարակվել է Boston Dynamics-ի YouTube-ի ալիքում։ Տեսանյութում երևում է ինչպես է ռոբոտը փորձում բացել դուռը։ Այն ընթացքում ընկերության աշխատակիցը խանգարում է նրան հաղթահարել խոչընդոտը, սակայն Stop Mini-ին հաջողվում է դուրս գալ սենյակից։ Ինչպես նշվում է տեսանյութի նկարագրությունում, ռոբոտնիկն ուրույն է գործել առաջնորդվելով գնահրահանգով։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ շան տեսքով ռոբոտը նոր հմտություններ է ձեռք բերել։ Մշակողները սովորեցրել են նրան ինքնուրույն բացել դուռը, այնուհետև պահել այն ուրիշների համար։ Ճապոնական ընկերություններից մեկը ստեղծել է բանանի ինքնատիպ տեսակ, որը կարելի է ամբողջությամբ ուտել, կեղևն էլ հետը։ Գրում է The Guardian-ը մանրամասնելով, որ նորույթի կեղևը շատ փափուկ է եւ բարակ։ D&T Farm ընկերությունից հայտնել են, որ բանանի այս տեսակը ստեղծվել է Սեցու Ձոտանակայի կողմից, որը տարիներ շարունակ աշխատել է այս ուղությամբ։ Նա ցանկանում էր ստեղծել այնպիսի բանան, որը կլներ համեղ եւ միևնույն ժամանակ զերծ վնասակար նյութերից։ Այժմ մարդիկ կարող են ուտել այս բանանի կեղևը, քանի որ այն քիմիկատներ չի պարունակում, նշել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Բանանի նոր տեսակը ստացել է Monji անվանումը, ինչը թարգմանաբար նշանակում է անհավանական բանաններ։ Վաճառքում հայտնի գտնված բանանները խորհուրդ է տրվում ուտել այն ժամանակ, երբ դրանց կեղևին մուկ կետիկներ են հայտնվում։ Նշվում է, որ բանանի 1 հատն արժե մոտ 10 դոլար։ Այսքանն այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Բարձացավ իմ զավակը կորցրած իր հոր վշտից, երբ որ գնաց տանավակն ու չեկավ գրվի դաշտից, ճիշտ հոր կտորն է իմ քաչ տղա։ Վաղուց դարձրել է կյանքը զինվոր նրան, պահիր աչքիդ լույսի պես, պարոն կապիտան Corrida de Մերուկն է եթերում օրվա եթրաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գևորգ Ֆրիդրիխ Գենդելը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Կազիմիր Մալևիչը, ռուս հայտնի նկարիչ, Կարլ Յասպերսը, գերմանացի փիլիսոփա, Կազիմեշ Ֆունկը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Կարո Մելիքո Հանջանյանը, հայ բանասեր եւ արևելագետ, Ալեքսեյ Երմոլաևը, բալետի ռուս արտիստ, մանկավար, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Սամսոն Սամսոնովը, ռուս կինոռեժիսոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Արթուր Թարխանյանը, հայ ճարտարապետ, Եվգենի Կրիլատովը, ռուս կոմպոզիտոր, Օլեգ Յանկովսկին, կինոյի եւ թատրոնի դերասան, ռեժիսոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։ եմ պինդ բանը Հայ սիմվորից խավը տանը Բայց ալարեց ու բաղթ կտանը հա! Ոչ աշխարում մեր բանակին նմանը չկա Ամեն շահել շամանակին բանակ պիտի դա Հայրենիքի ու մայր հողի պարտքը պիտի դա Որ գրավի կնքուշ սիրտը սիրած աղջկա Հայ զինվորը օրինակ է Հայրենիքի քաչ զավակն է Ասիսի պես ասասան է Հայրենիքի քաչ զավակն է Ատան բուդեմ պինդ բահանը Հայսի որից հավտանը Ալանեց կուբախ կտանը հա։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շապատվա թողարկումն ավարտվեց։ Ձեզ հետ էր Արմինե Բաղդասարյանը։